На овој екранизиран начин ја прочитавме уште еднаш првата глава од Евангелието според Јован. Се разбира, кога го гледате ова, што многу пати ќе се прикажува, ако даде Господ живот и здравие на ова место, не треба да се чувствувате како да гледате едната иста епизода од некој филм. Ова не се турски серии, не се ни американски, нито шпански серии, туку ова е читање на Божјето Слово. И верувам дека е поинтересно вака, отколку секоја сабота а, јас или брат Борче да ја читаме одново првата глава од Евангелието според Јоан. Мегутоа, вечерва ќе се позанимавам само со два стиха, наредните два, од авата после почетните воведни стихови, кои што беа обработени последен пат од брат Борче пред три саботи, според околностите дури. Значи, тоа беа првите три стиха од Евангелието според Јован. А сега ќе се позанимаваме со четвртиот и со петтиот стих. Во една од се уште до ден денес преживеаните валдежански цркви, кои што се наоѓаат во Торино и неговата околина, во Северна Италија, на влезот од самата црква, на латински јазик е испишан еден текст, кој што гласи «Лукс лукет» in tenebris. Што значи овој текст? Или како што вели петиот стих од Евангелието според Јован. Светлината свети во темнината. Само првиот дел од стихот е значењето на тој текст. Но целиот стих вели и темнината не ја опфати. Зошто апостол Јован, пишувајќи за Словото Божио, ја употребил оваа илустрација? Ние во моментов пливаме во многу светлина. Се уште имаме дневна светлина, имаме и многу вештачка светлина, во оваа просторија. Дали некој сте биле во ситуација да биете обземени од целосен мрак, без никаква светлина околу вас? Може би во 21. век тоа редко или воопшто не се случува, освен во некои зафрлени села, на вечер, Меѓутоа, ако сте биле, или ако се секјавате тогаш кога знаело да снема струја, одеднаш, и сте биле во целосна темнина, тогаш што е тоа што најнапред сакате да го направите? Да запалите било каква светлина. Дури немала светлина. Зошто? Зошто и таа најмала светлина е побитна, отколку да чекате во темнина, додека не дојде струја? Која е најмалата и најслабата можна светлина што ја познавате? Искра. <laughs> Мегуто таа не трае долго. И тоа е светло, така? Или некоја лед диода, може би. Од лаптоп, од телевизор, кога се изгаснато и нешто таму свети. Не е доволно да ја осветли целата просторија, не е доволно да ја ни најблиската околина, меѓутоа, едно е сигурно, темнината не може ништо, ниту на таа најмала светлина темнината не може да ја опфати ниту најслабата светлина. Таа точка светлина постои и вие секојаш можете да ја гледате. Што сакал да каже апостол Јован со оваа илустрација? Се разбира во негово време, немало вакви силни светла на вештачко осветлување на вечер. Во предходниот четвртиот стих вели во него беше животот. И животот им беше светлина на луѓето. Значи, животот е таа светлина. Што представува животот? За кој живот тука станува збор? Значи, во тоа слово кое што беше во Бога и кое што самото беше Бог по природа, преку кое што се станало и без кое што ништо не настана од она што постана, му вели Јован, во него беше животот. За каков живот станува тука збор? Што има тука нешто посебно во тврдењето дека во него беше животот? Да поразмислиме малку за ова. Дали сите ние имаме живот? Би рекле да, живееме, се движиме, мислиме, дишеме. Свесни сме за тоа. Иако животот го имаат и некои кои што може би не се толку свесни, како нас, барем некако нас, Мегутоа, дали апостол Јован мисли на таков живот? Постојат два збора за живот во грчкиот јазик со кои што биле напишани сите новозаветни книги, освен Евангелието според Мате изворно, но и тоа било преведено потоа на истиот јазик. Едниот збор е зборот виос, кој што на запад го изговарале биос, и од тука ги поимот биологија. Значи, биолошкиот живот. Биолошкиот живот е нешто што го имаме. Не само ние, туку и животните и растенијата околу нас. Кога апостол Јован вели дека во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето, тој не мисли на овој биолошки живот. Бидејќи Тој не го употребува зборот виос, кога го пишува ова. Тој употребува еден друг збор. Тој збор значи живот или на грчки зои. Од тука се изведува именката за животно, зоон, па од тука доаѓа зоолошка градина. нешто слично како што на латински душата, синоним за живот, се вика анима, од тука на англиски јазик доаѓа анимал за живот. Библијата зборува за животните, кога веќе ги споменав, како за некои суштества кои што имаат душа, се секавате при описот на потопот, се вели дека изгина се што имаше што? Душа, или некои преводи велат дух или здив во своите ноздрави. Сето тоа изгина. Се секаваме исто така на зборовите на праведниот Јов, додека живеам, додека Духот Божи е каде во моите ноздрави. Овој живот, биолошкиот живот, што ние го имаме, и не само ние, како што реков, и сите нижи суштества, и, се, и најситните бактерии, може би, нешто што не го гледаме со голо око, е нешто што тие го имаат, ако можеме така да речеме, иако може би сите немаат нос, во своите ноздрви. А што значи тоа? Тоа значи дека ние, за да живееме, зависиме од примањето на живот. Конкретно ние, и оние существа кои што дишат, треба да дишиме за да живееме. Можеме да јадеме, да пиеме, и сето тоа е потребно за живот, за биолошкиот живот. Меѓутоа, ништо не е толку необходно за истиот, колку дишењето. И се разбира. Можеме да издржиме без храна, најмногу до кај два месеци во просек. Без вода може би помалку. Меѓутоа, без воздух колку можеме да издржиме? Најмалку. Зошто тоа така? Здивот е побитен од сето друго за биолошкиот живот. Самиот факт што ние треба да дишиме за да живееме, значи дека животот е нешто што го примаме, што не е во нас. Не е под наша контрола. Не е нешто што ние можеме да го произведеме. Не е нешто што нам ни е својствено. тука е нешто што го примаме од оној од кого зависиме, од оној за кого Јован вели во него беше животот. Значи, оној живот кој што Јован вели дека бил во него, не е биолошкиот живот што и ние го имаме. Туку е оној живот кој што, како што Елена Вајт напишала во еден неизин познат цитат, животот кој што бил во Христа бил исконски или изворен, не позаимен и не стекнат. Се работи за оригинален, изворен живот. Ова ќе видиме дека представува омилена тема на апостол Јован во целото ова негово Евангелие. Во петата глава подосна, апостол Јован ги цитира Христовите зборови кажани пред Сенедрионот, како што Отецот има живот во себе, така тој му даде и на Синот да има живот во себе. При воскресението на Лазара, апостол Јован ги цитира Христовите зборови, кажани до неговите сестри, «Јас сум воскресение и живот». Три глави подоцна, во горната соба во Јерусалим, Исус им вели на своите ученици, «Јас сум патот, вистината и животот». Гледате на колку многу места Јован цитира Христови зборови, кои што не ги наогеме во другите евангелија, во синоптичките евангелија, каде што Исус себе си се идентификува со животот. И се разбере многу по-јасно, тоа го објаснил во десетата глава, за која што ќе зборуваме повеќе кога, ако даде Господ живот и здравие, ќе стигнеме до неја. И не знам кога тоа ќе биде. <laughs> Дали ќе биде ова есен или може би до година. Може да биде и побрзо, зависи. Таму Исус вели, и сега ја само го споменувам, колку за подсетување. Имам власт да ја положам душата своја или животот свој и имам власт повторно да ја земам. Дали некој од нас може тоа да го каже? Дали некој од нас може да го положи својот живот и повторно да си го врати? Се разбира дека не можеме. Ние не можеме и без да го положиме нашиот живот, не можеме да го дадеме на оние кои што веќе го загубиле кои што веќе е починале. А камо ли да си го повратиме, ако самите сме го положиле или загубиле? Очигледно е дека Христос зборува за некој живот кој што е суштински, како што рече Снежана, вечен живот – Меѓутоа, бидеќи ние луѓето сме склони поимот вечен да го разбираме само како некое непрестајно траење, непрекинато траење, јас би сакал да го сватиме поимот вечен живот не само како квантитет, нешто непрекинато што трае, или како што самиот Исус рекол во друга прилика, јас дојдов да им донесам живот, и тоа каков живот – во изобилство. И што мислите, е Евангелие? Повторно ги цитира овие збори. Јован. На Јован му е омилена тема животот. Оној исконски, да се послужиме со зборовите на Елена Вајд повторно, исконски, изворен, оригинален, непозаймен и нестекнат живот. Вечниот живот кој што Исус го има заради тоа што е Божји син, што значи животот кој што тој го има е Божиот живот. Каков живот имаме ние? Кој нас ни предал живот? Ние го имаме животот на нашите родители, тие нам не го предале. Да не беа тие, немаше ни ние да се родиме тие пак го должат на своите родители, и таа штафета, од кого потекнала прв, потекнала од паднатиот, од смртниот Адам. Значи, ние го живееме Адамовиот смртен живот. И за овие 6000 години, до ден денес, тој живот е толку ослабен, толку упропастен, што од некогашните илјада години без пристап до дрвото на животот, беа сведени некаде на просечниот животен век, уште во Христово време бил сведен на 30 кусор години живот. Денеска, може би, е тој просек зголемен благодарение на медицина, наука, техника и било што. Но, сепак сме сведоци, во последно време па тоа произведе една друга крајност, значи, денешната култура која што изгради, денешната цивилизација изгради најнездрав начин на живот. Денеска тој просек повторно паѓа и покрај медицина или не знам какви други услови за одржување на истиот. Всушност, во 21. век медицината стана фактор за скратување на животот. Да не зборуваме сега повторно за тие вакцини, лекови и така натаму, кои што се даваат за измислени болести, а со цел да се намали популацијата на оваа планета. Ние живееме еден биолошки живот кој што е мизерен во споредба со она што го имале првите наши предци, и тоа од оваа страна на гревот, на гревопадот. И сега, зашто апостол Јован животот што го имал Христос го нарекол светлина? Што представува темнината? Темнината сме сите ние. Целата оваа планета живеела во темнина. Живеела во мизерни услови на се послаб и послаб биолошки потенцијал. Се покус и се потежок биолошки живот. денеска не е многу подобра ситуацијата. Како што гледаме, може да бидеме случајно убиени и застрелани од било кого. Никој нам не ни гарантира живот. Не само за утрешниот ден, туку и за остатокот од денешниот. Не знаеме што ќе се случи после еден час. Или откако ќе излеземе од оваа просторија. Христовиот живот представуваше таа светлина, која што не дојде во овој свет како искра, ниту пак како свеќа, туку како најсилен можен рефлектор на Божијата слава. Времето не дозволува премногу да се впуштиме во размислување на оваа тема, но би сакал да прочитаме неколку стихови од апостол Павле во контекст на овие мисли. Прво да отвориме во второто послание до коринтијаните, второ послание до Коринтијаните, четврта глава. Откако во третата глава зборувал за преголемата слава на Новиот Завет во споредба со Стариот, кој што исто така бил славен, но на свој начин – Во четвртата глава од второто послание до Коринтијаните, апостол Павле вели Затоа, бидејќи по милоста Божија го имаме ова служење, ова служба на Новиот Завет, ние со духот не пагеме, но се одрековме од прикриените срамни дела, не постапуваме со лукавство, ниту го изопачуваме Словото Божијо, туку со јавувањето на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бога. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние кои што гинат, затоа што оние, тоа се тие на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е слика на невидливиот Бог. Значи, Евангелието е светлина, вели апостол Павле, кое што Господ заповедал да не осветли, да не озари, велат некои други преводи. Што би помислиле за некој човек кој покрај најсилната дневна светлина, среда е да речеме, стои или седи затворен дома, значи не спие, не му е до спијање, туку сака да живее, да работи, да јаде, да пие, било што, да биде активен во нешто, но покрај сета дневна светлина тој се затворил дома без прозорци, во потполна темнина. Што помисли за таков човек? Апостол Павле со таков човек ги споредува неверниците. Покресета светлина, покресета Божја слава која што го осветлила овој свет, најмногу во Христовиот живот на земјава пред 2000 години, и токму таа слава, е онаа светлина за која што зборува Новиот Завет, Божијата слава, а Божијата слава свети. Тоа не е обичната сончева светлина. Апостол Павле бил ослепен од светлина која што беше посилна од сончевата на патот за Дамаск. И самиот подоцна напишал дека самиот Бог пребива во една непристапна светлина – светлина во која што не може, значи, никој освен Божиот син да пристапи. Самиот тој напишал исто така во посланието до евреите, нашиот Бог, 12 глава, 29 стих, е оган кој што изгорува. Тоа не е обична светлина, тоа не е обичен оган какви што ние познаваме. Овој свет, уште пред Христа, во Израел ја имал таа чест да види дел, мал дел од таа светлина, од тој оган во светилиштето, во светињата на светињите, но само до постојањето на првиот храм. Истот апостол во шестиот стих вели, зашто Бог кој некогаш заповеда од темијата да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши за да биде познанието на славата Божија во лицето на Исус Христос, светлина. Да ја запознаеме Божјата слава, значи да прогледаме светлина, според Евангелието. Божјата слава, славата на Новиот Завет, славата која што доаѓа од Божиот Дух, во последниот стих, 18 од предходната трета глава, Божиот дух кој што оживотворува, како што самиот напишал во 1 Коринтијаните 15 глава 45 стих, дека како што е напишено првиот човек Адам стана жива душа, тоа е цитатот од Битие, а потоа самиот апостол продолжува и вели, а последниот Адам, значи Исус Христос, е што? Животворен дух. Исус Христос е животот. Животот кој што е Божи живот. Кој што е вечен живот. Живот кој што не може да биде згаснат. Зошто светилките во седмократкиот светилник во првото деление на светилиштето во Стариот Завет требало вечно да горат. Замислите, со векови, со векови горел тој светилник. Брат не спомена како денојуе, кога беше, <laughs> прославиле некои 100 години од непрестано горење на една светилка. Светилка на македонски, говорите македонски. <laughs> <clears throat> Замислите, свидократиот светелник горел со векови. Некои од неговите краци, кога се менувало маслото, биле привремено згаснати, меѓутоа другите гореле. Никогаш целиот не бил сгаснат. Зошто? Бидеќи Божиот живот и Божијата слава се нешто што никогаш не може да сгасна. И токму тој живот кој што Господ дошол да ни го даде во изобилство. И би завршил со една парафраза од Копрежот на вековите, кој што представува и теза на целата христијанска теологија. Кога Исус умрел на крстот, умрела само неговата човечка природа. на мнозина, дори на некои адвентисти, ово им е тешко да го сватат. Меѓутоа, Елена Вајд продолжува и вели, не затоа што таа вели, велам, со ова се согласува целата традиционална христијанска теологија. Неговата божествена природа не умрела затоа што таа не ни може да умре. За да умре Христос станал човек и ја зел нашата грешна и смртна природа, бидеќи само таа може да умре. Дори безгрешната човечка природа, каква што е природата на воскреснатиот Христос, повеќе не може да умре. Самиот апостол Павле вели дека Исус Христос, штом еднаш станал од мртвите, повеќе смртта над него нема власт. Тука мораме да завршиме за оваа вечер. Верувам дека можевме само малку од површината да гребнеме, како што се вели, од ова преизобилна тема, да го проучуваме Божиот живот, да го проучуваме Христовиот живот, животот кој што представува единствената светлина за овој свет, западнатиот свет, светот кој што потонал во темнина, во смрт, во греф, во бездна. И од тој живот да живееме и ние, не само овој биолошкиот живот, со него сите живеат. И сите тие го должат тој живот повторно на Христа. Дори и животните. Бидеќи псалмистот вели, го одземаш духот твој од нив и тие умира, Го вракаш духот твој и тие повторно оживува. Животот доаѓа од животворниот дух. Животот доаѓа од духот кој што оживотворува, како што се вели во символот на верата. Или како што апостол Павле рекол во стигот што го цитиравме, последниот Адам е животворен дух но да го живееме и да го примиме оној вечниот живот. Животот кој што никогаш не може да сгасне, Животот кој што представува пребивање во Божијата слава. Постојано, секој ден и безпрестан. Таквиот живот нема крај. Животот во Божијата слава ќе нема крај. Нека му е фала и слава вечно. Амин.